Թերթի պատմությունը կապված է Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ստեղծման հետ։ Այն ուներ Ղարաբաղի Գեղջուկ անվանումը։ Թերթի առաջին խմբագիրը Սերոմանությանն էր, ով այդ պաշտոնում աշխատել է ընդամենը 1 տարի։ Այնուհետև թերթը վերանվանվել է Սովետական Ղարաբաղ, հետո Խորհրդային Ղարաբաղ։ Չնայած դրանից հետո մի քանի անգամ Հանրապետության մայր թերթը տարբեր անուններ է ունեցել, այսօր էլ ընթերցողին հասանելի է Ազատ Արցախ անվանումով Խորհրդային Ղարաբաղը յուրահատուկ դեր է ունեցել, ու հենց այդ անունով է շատերի հիշողության մեջ մնացել։ 1988 թվականին, երբ սկսվեց Արցախյան շարժումը, Խորթային Ղարաբաղը խմբագրում էր Մաքսիմ Հովանիսյանը։ Մայր թերթի ոսկե դառներ, ավելի քան 10000 բաժանորդ ուներ թերթը։ Դրան բաժանորդագրվում էին Խորթային միության տարածքում եւ նրա սահմաններից դուրս տեղեկություններ իմանալու համար փոթորկված Արցախի մասին։ Թերթը դրանից հետո ու դրանից առաջ շուրջ 20 խմբագիր է ունեցել։ Մինչ այսօր խմբագրության հին աշխատողները երանությամբ են հիշում 88-ի այդ ծանր, բայց ոգևորող օրերն ու իրենց աշխատանք կյանքը այդ օրերին։ Այսօր օրվա արթիվ պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանն ու պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեկլարյանն են այցելել Ազատ Արցախ թերթի խմբագրություն շնորհավորելու կոլեկտիվին, որի անդամներից յուրաքանչյուրի կյանքի մի մասնիկը կամ ամբողջ գիտակցական կյանքը կապված է այդ թերթի հետ։ Ազատ Արցախ թերթի խմբագիր Նորեկ Գասպարյանն է շնորհավորել գործընկերներին Հոբելյանի կապակցությամբ։ Շնորհակալություն այս հանդիպման համար։ Շնորհավորում եմ մեր թերթի բոլոր աշխատակիցներին, նաև նրանց, ովքեր Ղարաբաղի գեղջուկ էին տպագրում, համոզված, որ հզոր երկիր են կառուցում, բոլոր այն խմբագրերին, ովքեր դպրոց են ունեցել, ում վարկը օրինակելի է եղել եւ դրագրության ասպարեզում եւ ընդհանրապես կյանքում, եւ Երանի նաեւ նրանց, ովքեր տարբեր տարիների տպագրվել են մեր թերթում։ Գուրգեն Ներսիսյանն ու Արտակ Բեկլարյանն էլ տպագրվել են Ազատ Արցախի էջերում եւ ջերմ հիշողություններ ունեին թերթի խմբագրության հետ կապված։ Կոլեկտիվի հետ անմիջական զրույցում նրանք կիսվեցին հիշողություններով։ Իմջալոց ես թերթի հետ կապված բավականին լավ, այսպես ասած, շփումներ եմ ունեցել շատ վաղ տարիքից, դպրոցական տարիքից եւ ինձ համար մեծ հպարտություններ թերթում սեփական հոդվածը կամ անկյուն ունենալ եւ բաժին ունենալ թերթում։ Իմ առաջին հոնորարը աշխատավարձ ստանալու ստացա։ आजचा मोठ टाइम नसता अडे 1800 դրամ ալ է իմանացեցից։ Մաման եկախեն եւս 1800 հյուրաց իրեն մի հատ փափուկ խաղալ եք այդ։ Այս 100-ամյակը չէինք նշի, եթե այս տարիների ընթացքում դուք եւ ձեր նմանները շարունակաբար նվիրումով չկատարեիք ձեր աշխատանքը եւ չփոխանցեիք հաջորդ սերունդներին, ասում է Գուրգեն Ներսիսյանը, եւ մենք գնահատում ենք դա։ Եվ մենք բոլորս պետքա գնահատենք, որ այդ 100-ամյա պատմությունը պահպանողները նաեւ հաջորդող սերունդների համար հավելյալ այսպիսի մեկ դարի պատմություն ունեցող հուշերի գերտողները դուք եք, ձեր տեսքով, ձեր կերպարով եւ ուզում եմ այդ հնարավորությունն օգտագործելով բոլորիդ մեր կառավարության անունից, հանրապետության նախագահի անունից եւ կառավարության մեր բոլոր գործընկերների անունից մեր երախտիկի հայտնել ձեզ ձեր կողմից կատարվող աշխատանքի համար։ Թերթի վաստակը մեր երկրի պատմության մեջ գնահատելի է ու ճշգրիտ, ասում է Արտակ Բեկլարյանը։ Մեր պատմության ամենահետևողական տարեգիրը նույնպես դուք եք, ասում է։ Արցախի 100-ամյա պատմությունը երի ամենա ճշգրիտը, ամենահետևողականը, անընդ մեջը դուք գիտեք, ազատ Արցախն է, կամ խորթային սովետական Ղարաբաղն է գիտեք որը իհարկե ոչ միայն արխիվ է, այլ պատմությունը հետազոտության մեջ, հա, բայց աղբյուր է իմաստնությամբ ծախում դրա, որի մեջ մենք շատ հարցերի պատասխաններ կարինք ճարենք, մյուս կողմից նաև առաջ են դեշք, նկատի ունեմ համատեղ քննարկենք, հասկանանք ինչ ունենք, ներկա մարտահրավերները, առաջիկա սպասվող մարտահրավերները ու ոնց կարե նաև թերթի վրա ակտիվ մասնակցությունը վրա ներդրումը ունենա։ ու Այսօր հանրապետական թերթը այո նոր մարտահրավերներ ունի։ Տեղեկատվական ոլորտը զարգանում կամ փոխվում է աննախադեպ արագությամբ եւ թերթը պետք է ճկուն լինի մոբիլ մրցակցային։ Դրան զուգահեռ թերթի 100-ամյա դասականությունը դիմագիծը ավանդույթները պահելու խնդիր կա։ Օրը տոնական է, բայց 100-ամյա լրատվամիջոցի դերը արժևորելով պետք է խնդիրները եւս լուծել։ Դրանք առանց պետական միջամտության չեն լինի, ասում է Նորեկ Գասպարյանը։ Սա մեր առաջին հանդիպումն է պետնախարարի դե, հետ։ Չեմ կասկածում, որ այս հանդիպումը իր շարունակությունն է ունենալու։ Նորից եմ ասում, առանց նման հարաբերությունների հնարավոր չէ ամբողջ ծավալով պետական քարոզություն ծավալել։ Թերթի ամենահնաբնակն այս պահին Լաուրա Գրիգորյանն է։ Մի ամբողջ կյանք եմ անցկացրել այստեղ, ասում է, սովորելով ավակներից։ Հիմա փոխանցում ենք նոր սերունդին, սովորեցնելով եւ սովորելով նրանցից։ Շնորհակալություն այս հանդիպման համար։ Շնորհավորում եմ մեր թերթի բոլոր աշխատակիցներին, նաև նրանց, ովքեր Ղարաբաղի գեղջուկ էին տպագրում, համոզված, որ հզոր երկիր են կառուցում, բոլոր այն խմբագրերին, ովքեր դպրոց են ունեցել, ում վարկը օրինակելի է եղել եւ դրագրության ասպարեզում եւ ընդհանրապես կյանքում, եւ Երանի նաև նրանց, ովքեր տարբեր տարիների տպագրվել են մեր թերթում։ Հիմա Ազատ Արցախ թերթում նոր սերունդ է հմտանում աշխատանքի մեջ։ Մի քանի տասնամյակ հետո իրենք էլ իրենց ասելիքը կունենան, ասում է ամենաերիտասարդ լրագրող Սերգեյ Սաֆարյանը։ Հաճելի է, երբ որ թերթի այսպիսի պատմություն ունեցող թերթի հարյուրամյակը նշում եմ, ես որպես Արցախում ապրող երիտասարդ աշխատում այս կոլեկտիվում, իրականում այո, թերթը պատմությունն է, թերթը վավերագրությունն է, ու մեզանից յուրաքանչյուրը եթե կարող իրան հետ կթողեր թերթում, լավ առումով իհարկե, ես վստահում եմ մոտ մի 100 տարի հետո ոնց մունքը քսոր թերթում ու փորձում գտնենք այն ինչի շորոկյան 100 տարի հետո նաև իրենց ընտրելու։ Շատ լավ է վեր փորձառու մարդկանց հետ նաև ճանապարհ ենք անցնում, դա շատ կարևոր է, որովհետև հենց այդ ճանապարհն է վերտանում դեպի լավ մասնակետներ դառնալու վերջնանպատակին։ Իր 100-ամյա պատմության մեջ Ազատ Արցախ թերթն ունեցել է վերելքներ ու դժվարին պահեր։ Եղել է ճիշտ է հասկացվել կամ մնացել է չհասկացված։ Նրա խոսքին սпасել են, ողքեվորվել, նրան քննադատել են, արժե զրկել։ Թերթը կենթանի օրգանիզմ է ու ապրել է այնպես, ինչպես մարդը, որին ներկայացրել է իր էջերում, չի թաքցրել թերությունները, վերհանել է գովելին։ Ժամանակները փոխվել են, փոխվել են նաև լրատվամիջոցի արչև դրված խնդիրները, աշխատանքի ոճը, ընդ Մայրթերցողի վերաբերմունքը տպագիր խոսքի նկատմամբ, բայց Մայրթերթի առաքելությունը մնացել է նույնը։ Մայրթերթը հասարակության հայելին է։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։